Proiektu honen kontra direnek jarri duten lehenengo errekurtsoa hotzaiaren hemez aztertuko da. Espero de tribunala ez dela bizilagun hauen presioan eroriko. Eta gogoratzen dut, salaketa jarri duten iru eta bi bigarren etxe bizitza dutela. Son de residenz segonder.